Indi, Bäbul Miýäh diýýär. Kitap bilen bäbiň tapawudy näme? Kitap bolsa içine bir topar näme ebwaplary alýar. Bäb bolsa bir kitabyň içinde bir temasy, düşündiňmi? Indi näme suwlar bäbi diýýär. Täret arassalanmaklyk eken. Näme arassalanjak bolsaňam hökmany suratda näme arassalanmaklyk ol bir wasp. Pylana arassa diýýär. Dogry däl, birini arassaçylyk wasp bilen waspladyk. Hökmany suratyda şu wasp bir zat esasynda saňa gelen bolmaly. Dogry däl, indi biz Şu täret waspy bilen wasplanjak bolsak, dil taýdan, din taýdan tapawudy ýok. Näme zat bilen biz täreti özümize getirmeli? Suw bilen. Düşündiňmi? Asyl näme? Arassaçylygy näme getirjek bolsak, arassaçylygy getirmeklikde birinji ulanylýan zat näme eken? Suw eken. Şoň üçin bize näme diýdi? Bäbul miýahi diýdi. Suwlar bäpler diýdi. Suwlar bäbi diýlende näme? Dürli-dürli suwlar bar. Çeşmeler bar, guýular bar, deňizler bar, derýalar bar. Ýagyşlaň her tüýsek görnüşleri bar. Daglar bar, daglaň üstünde doňup, eräp akýan buzlar bar. Şonuň üçin näme diýýär? Indi bize açyklajak bolýar. Haýsy suwlar bilen täret alyp bolýar? Jogaby, Kullu mäin, islendik suw diýýär. Nezele minessemâ, asmandan inen bolsun diýýär. Ýani asmandan inen hemme suw diýdigi. Ew haraje minel arz, ýa ýerden çykan hemme suw näme? Fehuwa tahurun, şol näme, arassa suw. Ýagny, znaçt, arassa bolsa, şo seni arassalabam bilýä. Sen şoň üçin näme, kaýda alýaň. Asly suw, ýerden çykypdyrmy, şoň hemmesi näme, arassa, saňa täret almaklyga näme, dürs. Şo duzly suw bolsun, süýji suw bolsun, bulanyk suw bolsun, tapawudy ýok. Kanalyň suwy bulanjygrak, tärete bolýa. Deňiziň suwy duzlyrak, tärete bolýa. Kaýda näme, ýerden we gökden çykan inen suwlaryň bary näme, Arassa, arassa bolsa-da biz şoňa näme täret alyp bilýän ekenik? Deliliň barmy? Delilim bar. Nämeden bar? Furkan suresinden bar. Furkan suresiniň kyrk sekizinji aýatynda Allah Tagala näme diýýär? Wa anzalna minas samai ma'an tahura. Biz size asmandan, näme asmandan? Arassa suw näzil etdik diýýär. Biz size asmandan arassa suw inderdik diýýär. Näme? Umyt ki, siz içersiňiz, peýdalanarsyňyz, täret alarsyňyz, ýuwunarsyňyz, Ekinlikiniňize berersiňiz we O nygmatyna şükür edersiňiz. Şonuň üçin näme? Asmandan inen suwlaram näme? Şükür edilmeklige näme? Hakly nygmat eken. We näme? Tahura diýdi, waspy bulam. Asmandan inen suwlaň waspy näme eken? Hapa ekenmi, arassa eken? Tahur, arassa eken. Arassa bolsa, onda arassalanmaklyga bize bolýan eken. Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýýär? Fil bahri, ýagny deňiziň suwy barada soralýar. Käbir sahabalar näme diýýär, Ýa Resulallah, biz deňize söwda-satyk diýip, ýa awa-şikara diýip çykýas diýýär. Özara öz ýanymyza süýji suw alýas diýýär. Käwagtam suwumyz azalýar, deňizde köp galmaly bolýas diýýär. O süýji suwy içsek, ýa oňa täret alsak, bize näme, o suwa täret alsak ýa gusul alsak içmäne Näme bize ýetjek gal, galjak gal diýip. Deňiziň suwuna täre salsak bolýamy diýip sorag berlende Pygamberimiz salsam näme diýip jogap berýär? Huwattahuru ma'uhu diýär. O suw näme? O deňiziň suwy arassadyr diýär. Ýagny täret alyberiň diýär. Duzlam bolsa deňiziňkem bolsa. Ýöne näme diniň rahmedinden yzynda ýene bir soralmadyk näme Soragyň jogaby we el hillu meýtetuhu. We o näme, deňizde näme, ölen balyklaram näme, halaldyr diýýär. Suwuň näme, üç sany waspy bar, olanam bilip goýuň. Suwuň reňki bar, suwuň tagamy bar, suwuň nämesi bar, ysy bar. Düşündiňmi? Haçan-da bir zat goşulypdyr, suwa az bolsun, kän bolsun işimiz ýok. Reňkine täsir etmändir, tagamyna täsir etmändir, ysyna täsir etmändir, Şo suw arassa. Innel mä'e näme diýdi? Tahurun, kaýda alyň diýdi. Suw arassa. Lâ ýunejjisuhu şeý, ony hiç bir zat hapalap bilmeýär diýdi. Indi haçan suw hapalandy hasaplanýar? Şu üç wasbynyň birine şo gaçan zat täsir eden bolsa. Şo gaçan zat arassa bolsun, hapa bolsun işimiz ýok. Şo gaçan zat näme? Arassa zat gaşyp, doly reňkini üýtgetdi, ýa tagamyny üýtgetdi, ýa ta näme ysny üýtgetdi, şo suw suwlugyndan çykýar. Çaýa çaý atýas, näme etýär? Tagamynam üýtgetýär, reňkinem üýtgetýär, ysynam üýtgetýär. Çaýa täret almak bolanok, ýöne. Çaý halal içibilýäs, ýöne näme, täret alybilemizok. Ol eýýäm suwluk tebigatyndan çykdy. Edil şoň ýaly hapa zat goşubam, näme, suwy haýsam bolsa bir tebigatyndan, ýa iki tebigatyndan, ýa üç tebigatyndan, tebigat diýdim, ýa waspyndan çykardymy, şo suw näme, Suw däl. Ýöne suw gaşan zat. Şony waspyndan çykardy, çykarmady dämi? Lä ýunejjisuhu şeý. Ony hiç bir zat näme? Hapalap bilmeýär diýip düşün. Wa huwa baqin ala tahuryýetihi. Indi suw diýilýän zat näme? Baky galýandyr şo arassalygyna. Sebäbi Alla ony ýaradanda arassa edip ýaratdy dämi suwy? Şo bakydyr diýýär. Şo baky diýýär tä täretdilligine, arassalygyna, we in haletehu şeý'un tahir. Eger-de şoňa näme? Arassa zat goşulanam bolaýsyn diýýär. Bi şert näme? Mä lem ýuhr ýahruj an itlakyhi. Şerti näme diýýär? Şo garylan zat ony lem ýuhrij, çykarmadyk bolmaly, an itlakyhi, suwlugyndan. Düşündiňmi? Suwluk waspyndan çykarmadyk bolmaly. Şoň üçin bizde suwa şoňa näme arassa zat goşulsa-da näme, şo suw suwlugyna baky arassalygyna galýar. Ýöne şerti nämä seretýär, şoňa gaçan zat, şoňa garylan zat näme, şony itlagyndan, ýagny suwlugyndan çykarmadyk bolmaly. Bizde näme, bäş litr suw bar. Bir näme poroşok guýduk, apelsiniň sogyny etýär. Goşduk ony sary etdi-de apelsiniň sogyny öwürdi. Näme şo eýýäm suw däl. Oňa näme diýilýär? Eýýäm oňa näme sok diýilýär. Eýýäm suw diýilmeýär oňa. Düşündiňmi? Ýöne şoňa bir açyk paraşok goşulypdyr. Ýöne şo paraşok goşulsa-da suwuň känliginden näme şo şoňa täsir edibilmändir. Ysam bermändir, reňkinem üýtgenmändir, tagamynam üýtgenmändir. Goşulanam bolsa şo baky näme öz täretliligine, arassalygyna diýer. Şoňa bir nejasat gaçypdyr. Şo Mujarra şo nejasaty gördük suwda ýatan eken. Suw indi hapa diýbilýäsmi? Ýok, hapa diýmeýäs. Suwa seretýäs. Ysy ýerindemi? Ýerinde. Tagamy ýerindemi? Ýerinde. Reňki ýerindemi? Ýerinde. Nejasaty aýyrdadyň, suwa täret alyber. Düşündiňmi? Suw nejasat däl. Emma näme? Suw az bolsun, köp bolsun, işimiz ýok. Içine nejasat gaçypdyrmy? Suwa seretýäs. Tagamy üýtgäpdirmi? Reňki üýtgäpdirmi, ysy üýtgäpdirmi, haýsam bolsa biri üýtgäpdirmi, boldy suw nejasat suwa täret gylyp bilen zat, indi nejasat diýsegem düşünmeli, özümiz täret gylybilmesegem näme, ekin suwarybilýäň, malyňa zadyňa beribilýäň, emma saňa täret almaklyga bolanok.